njyewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro Nukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki muritegurirwa na radiyo isanganiro ndabaramukije mwese muduteze yompi kaze muri kino kiganiro wibaza iki uno munsi mukurikira bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura icyo bibaza ku bijyanye n'imicafu ibonekeza ku mabarabara mwamwe ari muri icyo gisagara mugenzanje honera muco niwe yafashije kwegeranya amajwi ya kino kiganiro marike kaze neza nakibateguriye ndongeye kubaha ikaze abashobora kuhaca bahacanye ibifungurwa canke hambavu yaho bakanahafungurira nico gituma rero e, eh, nuko e, eh, ibyo ari byo byose hagomba kubaho intunganyo nziza e, dufatiye kuri ku nzego zose zibijejwe hanyuma rero ni ukuvuga ngo ikigaragara nuko imicafu kuba iri ngaho biraboneka neza yuko kumbure hashobora kuba eh, hatariho umwitwarariko eh, ukwiye hagati y'ubu n'ubundi eh, wo gushobora guhuraho icyo kibazo kuko ni ingaruka mbi mu isanzwe, ni ingorane na kajagari ni ibibazo na magara make ni indwara uko biboneka ni indwara ubako ni ingorane muri make ni ihungabana ry'amagara y'abantu kuba imicafu nk'ijya iba yandagaye ku rugero nka ruge dufate urabye nko kuri iri barabara rya bujumbura bubanza Eh, mu bice nyene byo kuva nko mu nko kuri ntuzenya kuri kuri rompo yajyayo mu ngagara eh, kumera nk'ubandanije eh, no kuri haragaragara cyane imicafu myinshi cyane gose muri uwo mwanya rero biboneka neza yuko amagara y'abantu bahaca baharangurira imirimo agomba kuba ari amagara ashobora kuba yohungabana umwanya uwari wo wose bivanye n'ijya micafu wibaziki njyewe nibaza ko kubw'isuku rike rirangwa mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura akenshi biva ko umuntu wese umenga nisinda bibazwa umenga isuku womenga nijya nijya bategetsi nka kwa kundi ngo ibikorwa rusange bamenga jewe ngira uruhara rw'iwanje hari ahantu usanga avuga ngo kirazira ngo kugira umwanda mutoya ngaha ariko byari bizwi yuko hariho amatoilette publique nawe wowe udafise utari hafi yo muhira canke y'akazi nibaza ni umwitwarariko w'umwe wese kumenya ngo ni uruhara rw'iwanje iki gisagara ni rwanje nkwiye kukigirira isuku nubone ngo naka yabikoze naje kandi abikore oya nukuri numva umenga ni uruhara rw'umuntu umuntu wese si ubw'abategetsi kuko umutegetsi ntiyigirira isuku ariko umwe wese akiyumvira ati ndafise uruhara muri mu isuku ry'iki gisagara mbayemo nimba ari muri quartier aho ubaye ni ukuri umufurege w'imbere y'iwawe ntube wuzuyemo ibicafu ngo urindire ko hazogira ibikorwa rusange bakore mu nzu imbere y'urugo iwawe umwe wese agakora abaye nimba ari muri vire icyo wakorera icyo ari cyo cyose ukamenya utahantu ukwiye kuhagirira isuku wibaza iki ego nkuko je ndavyibaza ariko ndabiraba je mbona birateye ubwoba kuko ko turagenda tubona imicafu iyo micafu nayo ihari idukwegera indwara zitandukanye na mwarirya hariko haragwa imvura zakorera zisha ziziramwo hariho abantu benshi bariko eh, barahaca kandi ari barabara ibintu byinshi ugasanga turiko turasuma ibiza bica muri rya barabara ugasanga bidukwegera indwara haba twebwe tuyigwaye tukanduza n'abandi ku bijanye n'iyo myandire ihari ego turafisemwo uruhara nko ku munsi wa gatanu batandatu canke abatari abahegereye bakabobirije akaba aribo bagenda kwikuraho bakababwira yuko kwikuraho atari inyungu y'umuntu ahubwo ari inyungu ya twese wibaza iki jewe ubucafu kuba buhari naje ntibinezereye ariko twebwe ikibazo kinini dufise niko botwugururira hama batubwiye ati kora iki tugikore nk'uko niko gasanga tubikora ntabwo isigaye cya bujumbura hamwe hamwe muri kati yabuyenze wowe ararenze kure nta bushafu burenze wibaza iki nk'ice ndabyibaza ko ufate nk'aho mbaye nko ngaha mu kinogono muri buyenzi ahantu cyane cyane usanga hari ubucafu bwinshi nk'amadushe usanga amadushe amazi ariko aramanukiraho abana bakinira natubwo rero turi ababyeyi ugaca usanga nk'umwana yamaye agwa iminsi yose kandi ukaza usanga bariko barazana ibintu by'umwana ataboneka atagira umubiri mwiza tukabikura wibaza iki nibaza yuko biva ku mwanda w'umuntu wese ahaherereye kuko nta kuntu wumvira yuko jewe noca impande y'umwanda nyuma sindawukureho kandi byerekana ubucafu byerekana isura mbi ku gihugu wibaza iki nibaza ko imicafu yibonekeza mu gisagara kavuge ko biteye isoni birateye isoni ko igisagara ahantu hitwa ko ari umugwa mukuru hashobora kuba hari ibibanza bitandukanye birimo imicafu mugabo ku bwanja ahandi naho nkabitahura kubera ko ntituratera imbere cyane cyane cyane mu byiyumviro kugira ngo dutahure ingene aho tubaye ibidukikije dukwiye kubitunganya neza birateye ubwoba ni ukuri urabye umucafu usigaye uhari jemba muri karitsiye sisi hari umucafu urenze urumva abantu barabura aho babishira bagatinda bakaja kubita inyuma y'impangu zabo urumva rero haranuka karitsiye yose iranuka ntihagira ahantu bija mugabo uravye no mu gisagara ca bujumbura hagati ari ahantu ubona hari imicafu cane cane ahantu hegereye amasoko urabona ko hari umucafu urengeje yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri mu kurangiza kino kiganiro abatwaganiriye baragira ico basaba kugira ngo iyo micafu yibonekeza muri amwe mu mabarabara ari mu gisagara ca Bujumbura ihere ko misanze vyoraba abantu bo hejuru misanze abantu baba abantu baba muri izo ngo ntibashobora kubikurikirana bo neza meri abantu bikava hejuru bakabikurikirana neza wibaza iki nibaza yuko inzego zitandukanye ziriho n'amashyirahamwe ariho ajejwe ibijyanye no gucungera isuku mu gisagara cya bujumbura reka no mu gihugu cyose nibaza ko hoba ikorana ryiza n'umwitwarariko ukwiye e, w'ayo mashyirahamwe yose hamwe kugira ngo icyo kibazo gishobore gukemuka mu ntumbero yo gushobora gutunganya neza isuku ry'igisagara kubwo kuronka ingaruka nziza kumbure ku bijyanye n'amagara n'ikirere nibaza uruhara rw'abategetsi na cyane cyane kuko burya bwose ikintu cyose iyo gishyizwemo amategeko no kugikarira yuko ibintu byoja mu buryo kuko abantu benshi bamenyera umenga ikintu cyose nimakurinde kubakarira nivyo urumva nimba adafise uwo mutima wo kuvuga ati ndabikore nk'u nk'umuntu nyene w'umunyagihugu waho hantu rikahajemo amategeko kandi ivy'ukuri ndazi ko igisagara kizosa neza wibaza iki icyo nsaba ni uko abasanzwe e, bajejwe kuraba ibyo iyi myanda iri mu mabarabara bo twonderera abo basanzwe babikora babijejwe bakabikora bakabaha agaciro ukabuto kuko hariho benshi bahora bitanga bakaja gukora iyo myanda ariko ubu uye ntitubone iyo bagiye twasaba bari babajejwe ko bobongera ko cyangwa bakaraba icyo babongerereza kugira ngo babandanye gukura iyo iyo micafu bafise umwete e, icyo twabafasha nko ku munsi wa gatandatu nta buzi tuba ko two kwiyaranja ari nko mu gitondo tukabwirana tukagenda tukabafasha uko twese turashoboye gukora tugatererana tukagenda tukakura iyo myanda kuko irateye isoni mu gisagara wibaza iki tuwucafutosa abana barya abantu nyene badandaza ibintu bisaba ko baza baratonora ko boraba ukuntu nimba ari ivyo batonoreyeho nabo nyene bakagenda babitwaye hama nyene hari ubita atana kimwe yinona hama akazodutuma ko tukamenya ati uwo munsi tuzokora iki isaha izi hama tuje mu kazi abajejwe gukora iryo suku nabo nyene nk'uko nobivuga nimba ari ibisabwa tukabikorera hamwe nyene wibaza iki gusa abadufasha nyine tukabakura tukagira isuku tugakora ibikorwa rusange twese hamwe wibaza iki bisa kuba nk'abajeje umutekano cyangwa abajeje ibintu by'isuku bashobora kubitubwiramo bakabira ukunge bimeze ubushavu bakababwira niba barubatse amadushe atameze neza bakayubaka ubwo ibintu bijye mu buryo abantu bacu bareke kurwara nta kindi twifuza wibaza iki nibaza ko icogorwa gusumba ari ukwigisha kumvisha gusigurira abantu mu buryo butandukanye iby'intwaro nibaza ko bifite ukuntu biba bitunganijwe ariko ndazi ko hariho imitumba hariho amazone hariho amakomine hariho intara hariho abatwara igisagara ndabizi ko nk'abatwara igisagara babikora cyane mugabo numva umenga bitunganye neza gusumba uko biri ubu kugira ngo imbere na mbere batunganye mu mitwe y'abantu kuko niho bintu bipfira baranezererwa kuja mu Rwanda bakumva ko mu Rwanda utaye agapapuro agasashe hasi cyangwa nk'agacupa ubwo nyine umenya ko ariho suite mbi igukurikira hama bakabiyubahiriza mugabo bakumva ko ngaho i Burundi uri kurarengana ugaca bihagarika ahantu nibisanzwe e, eh, guta ikintu uri kuranywa jus ugaterera ngaho nibisanzwe numva rero ni izo nyigisho mu mitwe y'abantu bakabanza guhinduka bakumva akamaro ko kubungabunga ibidukikije wibaza iki mperuka numva ngo ari ibintu ikorwa rusange biba turi samedi mu gatondo mugabo gushika uno munsi mpenga hariho amakaritsiye agenewe gukora ibyo bikorwa rusange je ndavye nk'aho mperereye sindahavuze ubunyene mugabo ncaho ndengana iminsi ya gatandatu nk'uko vyari mugabo hariho amakaritsiye udashobora gusohoka imbere ya saa yine kubera iki baba bariko barakora ibikorwa rusange biriya bikorwa rusange byari biriho kugira ngo umuntu wese amenye gukora imbere y'urugo rwiwe amenye gukora mu ibarabara kugira ngo habe isuku na hanyuma nkahimiriza nkagira nti abajejwe iby'isuku mbere ya bujumbura igerageze irabe ukuntu yoshira ngaho eh, nimba ari komisiyo nimba ari iki sinzi ko babyita itegerezwa guhimiriza ikigisha abantu bose ku mitumba mu makomine mu mazone yuko bategerezwa kugira isuku cyane na mbere bategerezwa kugira ushobora kugira isuku ku mubiri wiwe agire isuku mu rugo rwiwe kandi azegera no hanze hanyuma kugira ngo bahimirize n'umuntu basheho n'abantu ngira ngo buza bararaba yuko atakintu umuntu atari mu ibara ko urabona umuntu ariko arira umuhuzi barataye mu ibarabara ntaco yinona nko kumenga igisagara ca Bujumbura kigenewe imicafu hanyuma mu kubahimiriza na barashobora gushaho ubuntu bw'ubupubere bakabushyira mu mabarabara menshi kugira ngo aho umuntu kuri 50 metre afise ikintu agira ati ndashaka kugita muntu uze muri pubere kugira ngo tugabanye umucafu mugabo bayitoye umucafu barondera n'andi hantu bazoza barishira kure y'imiryango kure y'aha abantu baba wibaza iki uko ndabibona ni uko bogerageza bakaza bakakuraho ibyo bintu by'imicafu nka leta bagasubira bakiyungunganya leta bagasubira kugurira ry'amashyirahamwe kuko iri yarara ari ngaha biratuma haba isuku rike bigatuma haba n'indwara hanyuma natwe abanyagihugu bato bato tukabura n'amahera yo kujya kuyivuza kubera iryo suku rike nyine nino ngaha ikiganiro bibaza cy'uno munsi kirangiriye ndabibutse ko twe ko tubaganirira ku bijyanye n'ico bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura bibaza ku bijyanye ibijanye n'imicafu yibonekeza ku mabarabara mwamwe ari muri ico gisagara shimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kugitega yompi bakoze abo twasangiye ikiyago yakoze na mugenzanje onera muco yafashije kwegeranya amajwi ya kino kiganiro Marie Claire neza na kibateguriye ndabikebanuye Jojo novuga bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro nukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na radiyo isanganiro